նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Հայաստանի Հանրապետության 4-րդ նախագահ է ընտրվել Արմեն Սարգսյանը։ Ավարտվեց հայ-թուրքական ֆուտբոլային դիվանագիտությունը։ Արցախի նախագահը մասնակցել է ազգային անվտանգության ծառայության գործունեության տարեկան արդյունքների ամփոփմանը։ Վրաստանի վարչապետը Երևանում է, գործընկերոջը դիմավորել է Կարեն Կարապետյանը կայացել է Համլետ Գրիգորյանի անթեղված գրակ գրքի շնորհանդեսը։ Հռոմի Պապը Հայաստանում առաքելական նվիրակ է նշանակել։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Այսօր Հայաստանի ազգային ժողովում կազմակերպված քվեարկության արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության 4-րդ նախագահ է ընտրվել Արմեն Սարգսյանը։ Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մելիքյանը հայտարարել է, որ փակ գաղտնի քվեարկությանը մասնակցել է 105 պատգամավորից 101-ը, ընտրության արդյունքներով Արմեն Սարգսյանը ստացել է 90 կողմ, 10 դեմ ձայն, եւս մեկ քվեաթերթիկ անբավեր է ճանաչվել։ Հիշեցնենք, որ Արմեն Սարգսյանը միակ տեխնացուն էր։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի տեխնացու առաջադրելու համար անհրաժեշտ էր ազգային ժողովի պատգամավորների 1/4-ի ստորագրությունը։ Նշենք, որ թեև Արմեն Սարգսյանն ընտրվել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնում, սակայն իր լիազորությունները կստանձնի գործող նախագահի լիազորությունների ավարտին ապրիլի 9-ին։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել Արմեն Սարգսյանին Հայաստանի հանրապետության նախագահ ընտրվելու կապակցությամբ։ Ինչպես հայտնում են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, ուղերձում ասված է. Մեծարգո Արմեն Վարդանի Արցախի ժողովրդի իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ։ Վստահ եմ աշխատանքի եւ կյանքի ձեր մեծ փորձը, խորը եւ բազմակողմանի գիտելիքները, մարդկային որակները կհանդիսանան ձեր պարտականությունների լիարժեք եւ արդյունավետ կատարման կարևորագույն գրավականներից։ Հուսով եմ, որ ձեր նախագահության ժամանակաշրջանում կշարունակվի Հայաստանի Հանրապետության զարգացումն ու զորացումը, կամրապնդվի Հայաստան-Արցախ Սփյուռք երամիասնությունը, կյանքի կկոչվեն բազմաթիվ ռազմավարական ծրագրեր։ Կրկին շնորհավորում եմ ձեզ մեծարգո պարոն Սարգսյան եւ մաղթում քաջ առողջություն, հաջողություններ աշխատանքում եւ ամենայն բարիք։ Ասված է Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի ուղերձում ուղղված Արմեն Սարգսյանին Հայաստանի հանրապետության նախագահ հանդրվելու կապակցությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն ստորագրել է հրամանագիր Հայաստանի Հանրապետության եւ Թուրքիայի Հանրապետության միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին եւ Հայաստանի Հանրապետության եւ Թուրքիայի Հանրապետության միջև հարաբերությունների զարգացման մասին արձանագրությունների կնքման ընթացակարգը դադարեցնելու մասին։ Ազգային անվտանգության խորհրդի նիստում Սերժ Սարգսյանն անդրադարձել է տարածաշրջանում ապահով ու համերաշխ ապագա կերտելու տեսլականով իր նախաձեռնությամբ սկիզբ դրված առանց նախապայմանների Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին եւ դրանից հետո տեղի ունեցած զարգացումներին։ Նախագահ Սարգսյանը մասնավորապես ներկայացրել է Ցյուրիխյան արձանագրությունների ստորագրումից հետո միջպետական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացն առաջ մղելու ուղղությամբ Հայաստանի ջանքերը եւ հակառակ դրա միջազգային հանդրության արչեւ իր ստանձնասպարտավորությունների կենսագործման ուղղությամբ տարիներ շարունակ Թուրքիայի կողմից դրական տեղաշարժի բացակայությունը։ Հայաստանն արեց հնարավորը մեր հանրապետության եւ Թուրքիայի հանրապետության հարաբերությունները կարգավորելու բեռը գալիք սերունդներին չթողնելու համար։ Սակայն արձանագրությունների ստորագրումից հետո անցած 9 տարիների ընթացքում Անկարան վերադառնալով իր անհիմն նախապայմաններին ոչ միայն որևէ քայլ չարեց արձանագրությունները վավերացնելու համար, այլև որևէ կասկած չթողեց, որ նա չի պատրաստվում այդ գործընթացը իրականացնել։ Արձանագրությունների կնքման ընթացակարգը դադարեցնելու մասին նախագահ Սերժ Սարգսյանի որոշումը, ինչպես եւ սպասվում էր, թուրքական լրատվամիջոցների գլխագրերում է։ Տարօրինակ չէ, որ լրատվամիջոցները հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացի ցախողման հանգամանքը փորձում են կապել հայկական կողմի դիրքորոշման հետ, նշելով թե Հայաստանը վերջ է տալիս կարգավորման գործընթացին։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր մասնակցել է ազգային անվտանգության ծառայության 2017 թվականի գործունեության արդյունքների ամփոփմանը նվիրված նիստին։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, նախագահը բավարար է գնահատել հաշվետու ժամանակահատվածում գերատեսչության գործունեությունը, հանձնարարականներ տալով 2018 թվականին նախատեսված աշխատանքների պատշաճ կատարման ուղղությամբ։ Արցախի փոխարտգործնախարար Արմինե Ալեքսանյանը Բրյուսելում մասնակցել է Եվրոպական քաղաքականության հետազոտությունների կենտրոնում կայացած ՓԱԿ քննարկմանը։ Այն նվիրված էր Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարմանը։ Քննարկմանը մասնակցում էին միջազգային իրավունքի առաջատար մասնագետներ, քաղաքական վերլուծաբաններ, դիվանագետներ։ Արմինա Ալեքսանյանը ներկայացրել է Արցախի դիրքորոշումը հակամարտության խաղաղ կարգավորմանն առնչվող մի շարք հարցերի շուրջ։ Միջոցառումներին ելույթով հանդես է եկել նաև Արցախի արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հանրային խորհրդի ավագ վերլուծաբան Արտակ Բեգլարյանը։ Արցախի աշխար ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Հրաչի Արզումանյանի խոսքով մենք չպետք է անլուրջ վերաբերվենք ադրբեջանական կողմից եկող սպառնալիքներին։ Նրա խոսքով մեկ անգամ արդեն թերագնահատել ենք ադրբեջանի հնարավորությունները եւ տեսել ապրիլյան պատերազմ։ Այն ժամանակ էլ ոչ ոք չէր հավատում, որ դա հնարավոր է։ Մենք պետք է պարզապես այդ հայտարարություններին լուրջ վերաբերվենք։ Նրանք միշտ են նման հայտարարություններ անում։ Հрья ժողովուրդն ասում է, եթե ինչ-որ մեկն ասում է, քեզ կսպանի, առաջին բանը, որ պետք է անես, այդ խոսքերը լուրջ ընդունելն է, թե դրանից հետո կփախչես, կպայքարես, կբղավես, քո գործն է, ասել են նա. Դերձորի Վահան Թեքեյանի անվան համար մեկ միջնակարգ դպրոցում տեղի է ունեցել ցերեկույթ նվիրված Արցախյան շարժման 30-ամյակին։ Հերրախոսակապով հաղորդում է Քաշաթաղի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Դպրոցի ուսուցչական կազմի համատեղ ուժերով աշակերտական խորհուրդ է կազմակերպել ցերեկույթ, որին հանդես եկան միջին եւ բարձր դասարանների աշակերտները, ընթերցած բանաստեղծությունները, կապված էին Արցախում։ Նրա խնդիրներին պատմում։ Աշակերտների ելույթներին զուգահեռ հատրվեցին լուսանկարներ, որոնք ներկայացնում էին ազատագրված Արցախի հատկապես Խաշաթափի շրջանի բնակարը պատմական հուշարձանները։ Երեկույթի ընթացքում ընչեց հայտնի շեփորի հարոտի կանչը։ Հանդեսի ներկա ավակները եւս մեկ անգամ մտքով տեղափոխվեցին Երևանի օպերայի հրապարակ։ Նորից հիշեցին փառավոր օրերը, որոնք մեր պատմության անկրկնելի երևույթներից են։ Երբ միասնական էր ամբողջ ազգը, երբ օպերայի հրապարակում բոլորս արդել ենք մեկ ընտանիքի անդամ եւ բոլորիս նպատակը Արցախի ազատություն։ Միացում է մայր հայրենի։ Աշակերտների ելույթից հետո Արցախյան շարժման մասին ներկայացրեցին Քաշաթաղի շրջակազմի աշխատակազմի սրտության եւ սպորտի բաժնի վարիչ պատմության մասնագետ Վարդուկ Մոս Մարտիրոսյանը եւ տողերի հեղինակ։ Աշակերտներին տեղեկացվեց Արցախյան շարժման առաջին օրերի մասին, նաեւ ինչպես ընթացավ Արցախի ազատագրումը, անկախացումը, Խաշաթաղի շրջանի ազատագրում արևորվեց, որ մեր հետագա ախտանակները կերտեն ոչ թե պատերազմում, այլ գիտության ու մշակույթի, սպորտի եւ այլ բնագավառներում։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, երեք Ստեփանակերտի Սոֆիա կենտրոնում բացվել է առևտրի սրահ, որտեղ ներկայացված կլինեն միայն տեղական արտադրության ապրանքներ։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Տեղական արտադրանքը մեկ տարածքում սպառողի ներկայացնելու գաղափարը փոքր եւ միջին ձեռնարկատերերի միությանն է, որով գազམ་ակերպությունը փորձում է նպաստել տեղական արտադրողին։ Արևտրի սրահում արդեն ներկայացված են արցախյան բույսերից թեյեր, սպիրտային եւ ոչ սպիրտային ըմպելիքներ, պահածոներ, իդեպ ինչպես բանջարեղենի, այնպես էլ ձկան եւ մսի, տնային թերչուններ, հագուստ, գորգեր ու հուշանվերներ։ Արևտրի սրահի հանդիսավոր բացմանը ներկա էր էկոնոմիկայի եւ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարար Լևոն Գրիգորյանը։ Նա ողջունելի համար համարեց գաղափարը եւ հույս հայտնեց, որ այսպիսով արտադրողը ավելի հեշտ կգտնի իր սպառողին, ինչն էլ անկասկած կնպաստի Արցախի տնտեսության զարգացմանը։ Անշուշտ տեղական արտադրությունը բոլոր տնտեսությունների համար կարևորագույն դերակատարություն ունի, իսկ մեր նորանկախ հանրապետության համար տեղական արտադրությունը հանդիսանում է նաեւ սոցիալ-տնտեսական կյանքի կարևորագույն հենք։ Լևոն Գրիգորյանը հավելեց, որ կառավարությունը փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների աջակցության տարբեր ծրագրեր ունի։ Ներկայացված արտադրողներից մի քանիսն արդեն իսկ ստացել են պետական աջակցություն, արդյունքների մասին էկոնոմիկայի նախարարը նշեց։ Արդյունքներից մեկը անցած տարվա գրանցած երկնիշ տնտեսական աճն է եւ վերջին 10 տարիների ձևավորված կայուն տնտեսական աճը։ Նշենք, որ առևտրի սրամ ներկայացված ապրանքատեսակների շարքում էին նաեւ Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի արտադրած պահածոնները, կրթօջախ արտադրական գործընթացում ներգրավելու առաջին հայացքից տարօրինակ թվացող գաղափարին համալսարանի ռեկտոր Հովանես Թոքմաջյանը հիմնավոր պատասխան է տալիս։ Արտադրական process ուսանողի համար պրակտիկ աշխատանք է, ինչը ընդունված պրակտիկա էր խորտ բնութային բոհական համակարգում։ Ագրոնոմիայի գծով է գնում, նա պիտի կարողանա աճեցնել։ Սննդի տեխնոլոգիայի մասնագիտությամբ ընդունողը պիտի կարողանա արտադրել։ Ճարտարապետները եւ դիզայներները պիտի կարողանան ձևավորել։ Այս ամբողջ ցիկլով համասարանի մի մասը արդեն մասնակցում է սրան։ Առայժմ թողարկվել է 60 անուն արտադրանք, սակայն սա ընդամենը սկիզբն է։ Համասարանը մտադիր է ընդլայնել տեսականին մշակելով ոչ միայն սննդի, այլ նաեւ կենցաղային քիմիայի, կոսմետիկայի միջոցներ։ Մեր խնդիրն է անընդհատ նոր բաներ ստեղծել, սա հետազոտական մասն է։ Եվ երկրորդը մեր խնդիրն է ուսանողին սովորացնել, որ ինքը կարողանա հասկանա իր գործը որն է։ Ինչ վերաբերում է արդեն սպարողի ներկայացրած ապրանքատեսակին Հովանես Թոքմաջյանը որպես առավելություն ընդգծում է արտադրանքի էկոլոգիապես մաքուր լինելը։ Մենք աշխատում ենք հնարավորինս քիչ քիմիական պարարտացում անել եւ հիմնականում արվում է բնական օրգանական պարարտացում։ Դրա համար օգտագործում ենք մեր տոհմային կայանի գումախը։ Բելլալալայան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Երեք Ստեփանագերտի քաղաքային գրադարանում տեղի ունեցավ Արցախյան շարժման երախտավոր Համլետ Գրիգորյանի անթեղված գրակ գրքի շնորհանդեսը Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Ներկայացնելով գիրքը գրադարանի տնորեն Մարիա Խաչատրյանն ասաց, որ այն միս ու արյուն է ստացել գրադարանի պատերի ներսում, որտեղ Օրնիբուն աշխատում էին հեղինակն ու հրատարակության խմբագիր Նվարդ Սողոմոնյանը։ Անթեղված կրակը վավերագրություն է, որտեղ հեղինակը թղթին է հանձնել Արցախյան շարժման տարեգրությունը իր դիտանկյունից։ Նրա համոզմամբ պատմության աղավաղումներից խուսափելու համար անհրաժեշտ է, որ շարժման մասնակիցները գրեն իրենց կատարած գործերի մասին, չմտնելով մյուսների դաշտը։ Ինքն էլ գրիչը ձեռքն է առել նույն Հունն այդ նպատակով։ Նա փորձել է հնարավորինս ընդգրկին ու մանրամասն ներկայացնել իրադարձությունները, չխուսափելով նաև անուններ նշելու պատասխանատվությունից։ Մեծ է զրույցում Համլետ Գրիգորյանն ասաց, որ արդեն իսկ դժգոհություններ է լսել։ Եթե գիրքը գոնե այդ աղավաղներից մեկին երկուսին ճանապարհ բերի, էլի իմ հաջողությունը։ Իսկապես պատմությունը չպետք է աղավաղվի։ Եվ պետք է բոլոր նրանք, ովքեր կարող են գրել շարժնամասին, պետք է գրեն, բայց ինչ չխառնեն դու գրիր քեզ համար, ինքնագրի իրեն համար։ Կգա ժամանակ, որ դրանց կհավաքեն ու կստացեն մեծ էնցիկլոպեդիա։ Երկար է մտածել հատկապես վերնագրի վրա, տատանվում էր երեք անվանունների վրա՝ անթեղված կրակ, չանթեղված կրակ եւ անթեղված կամ չանթեղված կրակ։ Վերջնական ընտրությունը իր բացատրությունն ունի։ Եթե մեզ մոտ իրականանար միացումը երկու հայկական հանրապետությունների, միանշանակ կասեի Չանթյանոված կրակ։ Քանի որ դեռ մեր միացումը չի իրականացվել դեռ, դրա համար անվանել ենք Չանթյանոված կրակ։ Այդ կրակը դեռ կա, այդ կրակը կարելի է ջրով հանգցնել այն դեպքում, մենք միանանք Մայր Հայաստանին։ Հեղինակը նկատում եւ անդրադառնում է նաեւ այն երևույթին, որ մարդիկ փորձում են շեշտել առանձնապես իրենց սեփական ներդրումն ու մասնակցությունը շարժմանը։ Հիմա ես ինձ հարց եմ տալիս, Աստված շնորհ, եթե շարժումը որ կարող էին, սովետական միությունը կարող էր իսկույն ջարդել, փշրել եւ վերջտար։ Էլի կասեի, առաջին մենք է սկսել թե չէ։ Դա համաժողովրդական շարժում է։ Նշանակություն չին թե ով է սկսել առաջինը։ Վերջաբանի փոխարեն գրքում ներկայացված է հարց ու պատասխան բավականին սուր հարցադրումներով, ինչ որտեղ նաև ինքնակնդատությամբ։ Այդ պիսով հեղինակը ներկայացնում է իր մտահոգություններն ու իղձերը։ Մենք զոհեր տվեցինք, բայց չմիացանք Պատերազմ հաղթանակեցինք, բայց մեր պատմական սահմանը չհասանք։ Պատմական եւ բնական սահմանը քրգետով, որում կարող ենք ավելի լավ պահպանել այսօր, քան եղավ։ Այդ մեկ։ Երկրորդը եղել են դեպքեր, որ մեր Հայաստանի Հանրապետության իշխանավորները պետք է կտրուկ քայլերի գնան։ Օրինակ, ապրիլյան պատերազմը։ Հենց այդ պահին պետք է Հայաստան Հանրապետությունը ճանաչել էր նրա անկախությունը։ Իմ կարծիքն է, չասեմ, Ի հավելումը նշենք նաև, որ գիրքը լույս է տեսել Դիզակ Plus տպարանում դեռևս միայն 250 օրինակով։ Ծախսերի մի մասը կատարվել է շարժման 30-րդ տարեդարձի տոնակատարության պետական ծրագրի շրջանակներում։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Եթերում դուրերի թողարկումն է։ Այսօր պաշտոնական այցով Հայաստանը ժամանել Վրաստանի կառավարության ղեկավար Գեորգի Կվիրիկաշվիլին։ Զվարթնոցը տնավականում գործընկերոջը դիմավորել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Դիմավորման պաշտոնական արարողությունից հետո երկու երկրների կառավարության ղեկավարներն ուղևորվել են Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն, որտեղ կայանալու են հայ-վրացական բանակցությունները նախ նեղ, այնուհետև ընդլայնված կազմով։